Ilakbot Best of 2021 2021 2021 Baryo Tumagim Ang pinakamadilim na lugar sa balat ng lupa Ito ang baryong halos hindi nasisikatan ng araw Ang liwanag dito ay natatakpan ng matataas at malalaking puno at isa itong napakalaking gubat na tinayuan lang ng mga bahay na yari sa kawayan at pinagtagpi-tagping yero. Ang tanging bahagi ng lugar na nasisikatan ng araw ay ang maliit na ilog sa bandang dulo ngunit walang sino man ang nagpupunta rito. Delikado raw ang ilog na iyon dahil pinamumugaran daw ito ng mga maligno. Sa dami ng lugar na pwedeng lipatan, dito na isipang tumira ni Helgon. Kailangan niya kasi ng lugar na mapagtataguan, yung isang lugar na hindi kayang puntahan ng mga tao kahit pa ng gobyerno. At ito ang lugar na nakita niya. Noon pa man ay marami na siyang naririnig sa lugar na ito. Pinamumugaran daw ito ng mga aswang. Ni hindi na nga raw ito sakop ng gobyerno dahil ang mga nakatira dito ay mga hindi pangkaraniwang nilalang. Dito din daw madalas magtago ang mga kriminal na hanggang sa ngayon ay hinahanap pa rin ng mga otoridad. Nangupahan doon ng bahay si Helgon. Pang isang tao nga lang ang nakuha niya dahil ito ang pinakamurang pasok sa natitirang pera niya. Sa unang araw pa lang ni Helgon sa baryo tumagim ay may napansin na siyang kakaiba. Tahimik ang mga tao roon. Nanilisik din ang mga mata ng mga ito kapag tumitig sa kanya at para bang hindi masaya ang mga taong ito nang nakikita ang kanyang presensya. Hindi tuloy niya maiwasang kilabutan sa ikinikilos ng mga ito pero wala na siyang ibang mapagtataguan kundi iyon lamang. Sinikap niyang huwag na lang lumabas lagi ng bahay para hindi na makasalamuha ang mga taong hindi na yata sanay makakita ng dayo. Isang gabi nga, ginising siya ng malalakas na alulong ng mga aso sa paligid. Sa sobrang lakas ng alulong ay hindi na nito pinabalik ang kanyang antok. Nakatunganga na lamang siya sa bintana habang nakasandal sa higaan. Hindi nga siya kukuyugin ng taong bayan at mga otoridad sa kasalanang nagawa noon pero papatayin naman yata siya sa takot ng lugar na kung saan siya naroroon ngayon. Pero mabuti na ang ganito. Kailangan niyang labanan ng takot. Mas matindi pa rin ang galit sa kanya ng mga taong naperwisyo niya noon sa dating lugar na kanyang tinitirhan. Lalong hindi rin niya nanaising mahuli ng mga pulis. Kaya at least dito sa lugar na ito, payapa ang kanyang mundo. Malaya siyang makakalabas ng bahay at kahit medyo nakakatakot ang mga kapitbahay niya ay pwede naman niya itong pagtsagaan. Isang araw ay lumabas muli si Helgon para bumili ng mga pagkaing lulutuin sa tanghalian. Nagtaka siya dahil ang daming tao sa paligid. Lahat sila ay abala sa mga dekorasyong itinatayo sa harap ng kanilang mga bahay. Napilitan tuloy siyang magtanong sa isa. Ah, para saan po itong ginagawa nyo? Lumingon sa kanya ang ale at sumagot ng, Para ito sa nalalapit na fiesta ng tumagim. Lahat kami rito ay nagtatayo ng ganitong monumento para salubungin kami ng biyayang ibibigay ng aming bathala. Sino pong bathala? Si Bathalang Nomad hindi na nagtanong si Helgon. Sapat na ang mga narinig niya para mapagtantong iba rin ang paniniwala at relihiyon ng mga tao rito. Higit na naiiba. Ayaw na rin niyang marinig ang kabuuan dahil baka magdulot lang ito ng higit na hilakbot sa kanya. Lalo tuloy siyang nangilabot sa baryong ito. Halos lahat kasi ng mga tao roon ay isinasagawa ang ganoong tradisyon at wala pa siyang nakita na katulad niya'y dayo lang din para magtago. Nasaan na kaya ang mga ito? Naglaro tuloy sa isipan niya kung hindi kaya kinain na ng mga taong nakatira dito ang mga dayong katulad niya. Pinigilan niya ang paglipad ng malikot niyang isip. Nagtungo na lamang siya sa palengke para mamili ng mga kakailanganin sa bahay. Nang sumunod na gabi ay tila nilayasan muli si Helgo ng kanyang antok. Hindi na naman siya makatulog sa sobrang katahimikan ng gabi. Nakabibingi ang katahimikan. Pati mga kuliglig at panggabing hayop ay tila naglaho. Ni hindi siya makadungaw sa bintana dahil sa takot na baka may nilalang na bumulaga roon at bumasag sa katahimikan. Napaisip si Helgo ng mga sandaling iyon. Batid niya sa sarili na isang napakalaking kasalanan ang nagawa niya noon sa dating lugar pero bakit nakakaramdam pa rin siya ng takot ngayon? Hindi ba dapat siya ang katakutan dahil sa kanyang kasalanan? Kung hindi naman siya hahabulin ng ganoon ng mga pulis at taong bayan, kung hindi, ang matindi niyang kasalanan. Wala siyang pinagkaiba sa ibang mga masasamang loob na dumayo rin sa baryong ito para magtago. Ano nga ba ang dahilan ng takot na namumuo sa kanyang dibdib? Dahil ba ito sa kakaibang kilos at tradisyon ng mga taong naninirahan dito? O dahil ba sa mga nilalang na pinaniniwala ang namumugad sa baryong ito? Hindi niya alam ang nararamdaman ng gabing iyon. Nagsisisi ba siya sa kasalanang nagawa? Inaatake ba siya ng konsensya? O patunay ito na ang mga katulad niya'y tinatablan din ng takot? Lalo lang siyang hindi makakatulog kapag hinahayaan ng mga ito na maghari sa kanyang isip. Muli na lamang siyang humiga at pinilit na matulog. Kinabukasan, nakita niya ang ilang mga tao na nagkukumpulan sa hindi kalayuan. Agad siyang nagtungo roon para tignan ang kaganapan. Isang bangkay ang bumungad sa kanya. Bangkay ito ng isang tayong katulad niya. Wakwak ang tiyan nito at halatang nilapa ang buong katawan. Agad ding nagsialisa ng mga tao roon para bang sanay na sanay na silang makakita roon. Sabi pa nga ng isa, sadyang makukulit at hindi daw marunong makinig sa babala ang mga dayo rito kaya ganito ang sinasapit nila. Ibig sabihin ay hindi lang ito ang dayong namatay sa ganoong paraan. Marami na ang mga dayong tulad niya na pinaslang din ng ganito ang naiwang mga tao roon ay pinagtulungan na lang buhati ng bangkay at inihagis sa ilog na nasa bandang dulo ng baryo. Kaya raw walang lumalapit doon ni isa sa kanila ay dahil marumi na ang ilog. Naging tambakan na daw kasi ito ng mga bangkay at maging patay na hayop sa kanilang lugar. Ang ilog na yun ay nagmistulang sementeryo na ng baryo tumagim ngayon ay malinaw na kay Helgon kung bakit walang taong nagdadaan doon at kung bakit tila kakaiba rin ang kulay ng ilog. Dahil pala ito sa mga bangkay na doon na lamang itinatapon at inililibing. Hindi niya alam kung maaawa ba siya sa mga ito. Isa pa naman siya sa mga taong takot sa tubig at hindi marunong lumangoy. Habang naglalakad pa uwi, ay hinarang siya ng ilan sa mga tigaroon. roon tulad ng dati ay matalim uli ang titig ng mga ito sa kanya. O ikaw, Dayo, anong ginagawa mo rito? Bakit dito mo pa naisipang manirahan sa amin? Pilit maging mahinahon ni Helgon sa maangas na tanong ng lalaki. Ay, gusto ko lang naman ang katahimikan kaya ito yung napili kong lugar. Pero delikado ang mga taong kagaya mo rito. Maraming mababangis na nilalang dito na nakahandang lumapas sa iyo sa oras na maligaw ka. Malay mo, nasa paligid mo na sila. O baka nasa harap mo na. Pananakot sa kanya ng lalaking yun. Napabuntong hininga si Helgon. <sighs> Alam ko na yung tungkol doon Nag-iingat naman ako eh. Tsaka wag nga kayo mag-aalala. Kaya kong sarili ko. <laughs> Matapang ka. Sagot ng lalaki sa kanya. Tingnan lang natin ang tapang mo sa mga susunod na araw. Baka ikaw na ang susunod na ilibing doon sa ilog. Pagkasabi ay agad din siyang tinalikuran ng grupo at naglakad papalayo sa kanya ang mga ito. Napatiimbagang si Helgon. Hindi niya napigilan na mag-init ang kanyang ulo. Tila tinatakot o pinariringgan siya ng lalaking yun. Pero sa isang banda, hindi dapat siya matakot sa ganun-ganun lang. Wala siyang dapat katakutan sa mga ito at sila nga dapat ang matakot sa kanya sa kung ano man ang pwede niyang gawin. Nagbalik siya sa bahay ng hapon na iyon. Hinintay niya ang gabi. Pagsapit nga ng bilog na buwan ay itinuloy na niya ang balak. Hindi siya papayag na apak-apakan lang ng ganoon ang pagkatao niya. Ngayon lang niya napagtanto na hindi siya dapat matakot sa lugar na iyon dahil siya mismo ang lilikha ng dilubyo roon. Sa likod ng kanyang bahay ay hinubad niya ang suot na damit at saka tumitig sa bilog na buwan. Naramdaman na niya ang pag-akyat ng kakaibang init sa kanyang katawan at hindi nagtagal, unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Siya ay naging isang ganap na aswang. Malaki ang bulas ng katawan, matatalim ang pangil, matutulis ang kuko at makakapal ang balahibo. Gagawin din niya sa baryong ito ang ginawa niya sa dating lugar na tinakasan kung saan pumatay siya ng hindi mabilang na daan-daang katao gabi-gabi. Kaya mainit ang dugo sa kanya ng taong bayan at ng pulis dahil nais siyang kuyugin ng mga ito at pagbayarin sa kasalanang ginawa niya. Wala siyang laban sa mga ito dahil marami din silang pangontra na pwede niyang ikamatay. Pero sa baryong ito, iba ang paniniwala at relihiyon ng mga tao. Wala rin siya nakikitang armas na pwedeng magamit ng mga ito para labanan siya. Kaya ito ang tamang pagkakataon para pumatay siyang muli. Umakyat siya sa mga bubong at sinipsip ang dugo ng mga taong mahihimbing ang tulog doon gamit ang mahaba niyang dila. Sa oras na maubusan sila ng dugo at mawalan ng hininga ay doon niya papasukin ang bahay para lapain ang katawan ng mga ito. Hindi niya mabilang kung ilang bahay ba ang inakyat at pinasok niya ng gabing iyon. Ang alam lang niya ay busog na busog siya pagsapit ng madaling araw. Pagdating nga ng umaga, gulat na gulat ang mga tigaroon ng mabalitaan ng mga kapitbahay nilang tila nilapan ng kung sinong mabangis na nilalang. Nagtaka silang lahat. Nakakapasok na rin ba sa mga bahay ang mababangis na hayop sa gubat? Ang mga hayop na kinatatakutan nila katulad ng lobo, tigre, leon at maging malalaking sawa. Ito ang mga hayop na pumapatay rin sa mga dayong naliligaw o nagkakamali lamang ng daang tinaha kaya nagambala ang mga ito. Natawa na lamang si Helgon nang malaman na isa lang palang pangkaraniwang hayop ang kinatatakutan ng mga ito. Akala ba naman niya ay mga kapwa aswang din niyang sumusugod at namumugad doon ang kinatatakutan ng mga mamamayan doon. Doon din niya natuklasan. Hindi totoo ang kwentong pinamumugaran daw ng mga aswang o maligno ang baryo tumagim. Sadyang kakaiba lang ang kultura at paniniwala ng mga tao roon kaya nagiging iba rin ang kilos at pakikitungo nila sa mga dayo. Ngunit dahil napadpad doon si Helgon, ang natitirang aswang sa kanilang angkan, mukhang magkakatotoo na ang maling paniniwalang ibinabato sa baryo tumagim. Siya mismo ang nagdala ng lagim doon. Dahil sa pangalawang gabi ay muli siyang nag-anyong aswang ngunit hindi para pumatay kundi para gawin ding aswang ang mga natitirang tao doon. Dahil walang kalaban-laban ang mga ito sa mababangis na nilalang ay hindi siya nahirapang isagawa ang kanyang plano. Ipinasok niya sa kanilang bibig ang kanyang dila hanggang sa dumaloy rin sa katawan ng mga ito ang isang likidong malapot-lapot na magpapabago sa kanilang pagkatao. Nang gabing iyon ay tuluyang nagbago ang baryo tumagim. Tuluyan nang naging aswang ang mga natitirang mamamayan nito. Nag-iba na rin ang pinuno na kanilang sinasamba at ito'y walang iba kundi si Helgon. Tuwang-tuwa siya nang makita ang mga bago niyang kauri. Ngayong marami na muli sila. Hindi na siya mahihirapang gumanti sa dating lugar na umubos sa mga katulad niya. Ilakbot Best of 2021 2021 2021 Isang babae ang bigla na lamang nahimatay at pumagsak sa kalsada habang ito ay nakapila sa terminal ng jeep. Ayon sa ilang mga nakakita sa naturang babae, tila nilalamig daw ito dahil panay ang kiskis nito sa kanyang magkabilang braso habang balot na balot pa ang katawan ng jacket. Dagdag pa sa mga testimonya na mga nakakita, bagamat tila giniginaw ang babae ay pinagpapawisan ito ng butil-butil at kapansin-pansin pa nga ang pamumutla ng balat. May nakapagsabi pa nga sa otoridad na tila matindi ang pag-ubo nito at talaga namang makakaagaw ng pansin sa lahat ng mga taong nakapalibot doon. Sinubukang kausapin ng ilang mga nakapila ang naturang babae ngunit bago pa man ito makasagot ay bigla na lamang itong natumba at nawala ng malay. Kaya naman agad itong isinakay ng driver sa kanyang jeep at agad itong isinugod sa malapit na ospital. Pagkarating ng jeep sa ospital ay agad itong tumawag sa mga naka-standby na nurse upang nang sa ganon ay agad na masolusyonan o matugunan ang tila nag-aagaw buhay na babae habang nasa stretcher ay lalo ngang lumala ang kondisyon nito. Bigla na lamang itong naghabol ng hininga at sinabayan pa ito ng pagbula ng kanyang bibig, ganun din ang mabilis na pagbagsak ng vital signs nito. Agad namang ginawa ng mga nurse at ng doktor ang kanilang lahat ng makakaya ngunit sa kasawiang palad ay hindi na nila nagawa pang iligtas at tuluyang binawian ng buhay ang naturang babae. Ilang araw ang lumipas ay may isang individual ang isinugod din sa ospital lulan ng isang ambulansya. Agad na inasikaso ng mga staff ng ospital ang lalaki. Isinugod ito sa intensive care unit dahil nag-aagaw buhay din ito. Ilang oras nga lang ang lumipas ay bigo na naman ang lahat sa pagligtas ng kawawang pasyente. Ayon sa doktor na nag-asikaso dito, ang dahilan ng pagkamatay ng lalaki ay kasing pareho lamang sa kaso ng unang babaeng na isugod sa kanilang ospital. Ayon sa doktor, nakitaan ang mga pasyenteng ito ng matataas na lagnat, hirap sa paghinga at matinding pag-ubo. Bukod pa sa mga nabanggit ang pinakadahilan ng kanilang pagkamatay ay ang misteryosong pag-itim ng dugo ng mga ito. Ilang mga araw pa ang dumaan ay sunod-sunod na ang pagtagsa ng mga pasyenteng may parehong sintomas. Sa sobrang dami nga ay napuno na ang ospital hanggang sa dumating sa puntong kinailangan na nilang gamitin maging ang kanilang mismong parking area na kung saan doon nga'y nagtayo sila ng extension at mga tents upang mas matugunan pa nila ang lumulobong bilang ng mga isinusugod na pasyente. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang pala sa iisang lugar na gaganap dahil maging ang mga karatig probinsya at maging ang ibang mga bansa pala ay ganito rin ang pinagdaraanan. Isang malaking palaisipan para sa lahat kung saan nanggaling ang sakit na ito at kung paanong ganoon siya kabilis lumaganap at makapanghawa. Halos lahat ng mga eksperto sa larangan ng medisina ay ginagawa ang lahat upang mahanap ang pinagmulan ng sakit na ito at kung paano rin ito mabibigyan ng lunas. Sa sitwasyong kinahaharap ng buong mundo ay kaagad na nagpatawag ng pagpupulong ang WHO. Pinulong nito lahat ng mga leader sa buong mundo kasama na ang leader ng bawat health department na kanya-kanyang bansa. Sa pagpupulong, napag-usapan ng lahat kung paano masusugpo o kaya naman ay mapabagal man lang ang pagkalat ng sakit na ito upang nang sa ganun ay maiwasan rin ang pagtataas ng death toll sa bawat bansa. Karamihan pa nga sa mga leader na ito ang mariing nagmungkahi na kinakailangang isara ang bawat border ng bawat bansa at magpatupad ng travel ban upang nang sa ganon ay mapababa ang tsansa ng hawaan. Dahil rito, nagbabadya ang pagkamatay ng ekonomiya ng mga bansang ito. Habang hindi pa nahahanap ang luna sa kumakalat na sakit, siguradong ito ang kahahantungan ng lahat. Matapos ang pagpupulong lahat ng mga leader ay nagdeklara ng total lockdown sa kani-kanilang nasasakupan upang mapangalagaan na rin ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Kasabay noon ay ang pagdedeklara ng WHO na ang sakit na ito ay maituturing ng pandaigdigang pandemya. Hanggang wala pang natutuklas ang lunas sa sakit, patuloy na iiral ang worldwide lockdown. Ang tanging makikita lamang sa kalsada, walang iba kundi ang mga pulis, militar at iba pang opisyal ng mga barabarangay na siyang mangunguna sa pagpapanatili ng kaayusan sa kasagsagan ng kinahaharap na pandemya. Ilang linggo hanggang buwan na ang lumipas simula ng pagkalat ng sakit. Nakakita rin sa wakas na pag-asa ang mga opisyal ng WHO dahil sa wakas ay nakahanap din sila ng potensyal na lunas sa sakit. Nadiskubre ng mga chemist na ang sakit ay makukontra sa pamamagitan ng mga antibodies na manggagaling sa hayop, partikular sa unggoy. Ilang beses nilang sinubukang ulit-ulitin ang proseso ng paghalo ng antibodies ng unggoy sa sample ng virus at gaya ng kanilang inaasahan ay tagumpay na natalo ng dugo ng unggoy ang virus. Kaya naman agad silang nag-conduct ng clinical trials at humanap sila ng taong positibo sa sakit. Isa nga si Dennis sa mga sumailalim sa clinical trials. Si Dennis ay isang nurse na nahawa ng sakit sa mga pasyente. Agad siyang inihiga sa kama at inumpisahan na ang human trial. Kitang-kita ni Dennis kung paano isaksak sa kanya ang isang ineksyon na may dugo ng unggoy. Sa unang minuto ay nakaramdam si Dennis ng pagkahilo hanggang sa dumating pa sa puntong halos mag-agaw buhay na ito at manginig dahil mabilis din ang pagkalat ng itinurok sa kanya. Ngunit kalaunan, unti-unti siyang kumalma at dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata dahil nakakaramdam siya ng pagkaantok. Dahil sa tindi ng epekto na pinagdaan ng human trial ni Dennis ay halos isang linggo din itong nawala ng malay. Sa pagmulat nito, bumungad sa kanya ang nakaririnding katahimikan ng buong paligid. Dahan-dahan siyang bumangon at umupo sa kamang kanyang hinihigaan habang nakahawak ito sa kanyang batok at nakikiramdam sa buong paligid. Tumayo si Dennis at nagumpisang maglakad papalabas ng kanyang kwarto. Malinis at maayos ang pasilidad na kanyang nilalakaran. Naghahanap siya ng mga staff pero bigo ito makakita ng kahit na isa. Ipinagpatuloy nito ang paglalakad hanggang sa makita niya ang isang kwarto. Bahagyang nakabukas ang pinto nito Dahan-dahang naglakad si Dennis doon upang makalapit sa naturang kwarto. Sa loob nito ay nakita ni Dennis na may isang pasyenteng nakahiga sa kama habang may isang lalaki naman ang tila nag-aasikaso sa pasyente na animo ay may inaayos ito sa bandang ulunan. Nabaka sa mukha ni Dennis ang galak dahil sa wakas ay nakakita rin siya ng ilang tao. Lumapit ng maigi si Dennis sa kwarto para kausapin ang mga ito nang bigla na lamang napabulalas ang binata dahil habang papalapit siya sa mga tao ay bumungad sa kanya ang isa nakakahilakbot na eksena. Ang kaninang inakala niyang nag-aasikaso sa pasyente ay tila naging isang mabangis na hayop. Kitang-kita nito kung paanong hilahin at kainin ng lalaki ang lamang loob ng patay na pasyente. Dinig na dinig pa nga ni Dennis ang pag-ungol ng lalaki na parabang asong aagawan ng pagkain. Dahil sa pagkagulat ay bahagyang napasigaw si Dennis dahilan ng pagkaalarma ng lalaking abalang nanginginain. Dahan-dahang lumingon ang lalaking iyon kung saan naroroon si Dennis. Dahil sa takot ay tila na nigas na parang bato ang binata. Unti-unting tumayo ang lalaki at nagumpisa na itong umungol habang naglalakad papalapit na sa kanya. Dahil sa kagustuhang makalayo sa weirdong lalaki ay pinilit niyang igalaw ang kanyang katawan hanggang sa tuluyan na niyang maihakbang ang kanyang mga paa. Nagawa nga ni Dennis na makahakbang papalabas ng kwarto ngunit sa kamalas-malasan ay nadulas ang binata sa dugo ng pasyente na umaagos na pala patungo sa kanyang paanan. Nadulas ang binata habang papalapit na rin sa kanya ang weirdong lalaki na tila naglalaway pa at takam na takam na nakatitig sa kanya. Nagumpisa na gumapang si Dennis papalabas ng kwarto at nagsisisigaw na ng tulong. Ngunit iyon ang kanyang pagkakamali dahil narinig pa siya ng ilan pang mga weirdong tao sa loob ng pasilyo. Mula sa lahat ng sulok ng gusali ay dinig na dinig niya ang mga ungol ng ilan pang mga tao na papalapit na sa kanya at nais siyang habulin. Nakipagbuno naman si Dennis sa lalaking pilit na lumalapit at kumakagat sa kanya hanggang sa nakakuha na ng pagkakataon ang binata na maiumpog sa padera ang ulo ng lalaki dahilan upang tumalsik ang kulay itim nitong dugo sa muka at sa damit pa ni Dennis. Nagawang makatayo ni Dennis at nang akmang tatakbo na ito ay narinig na naman niya ang ungol ng lalaki. Unti-unti itong bumangon habang naglalakad papalapit sa kanya at nakataas ang kamay na parabang pilit nitong inaabot ang binata. Wala na ring nagawa ang binata kundi ang tumakbo hanggang sa hindi niya namalayan ang isang matigas na bagay na tumama sa kanyang mismong ulo na nanggaling sa hallway. Napahiga ang binata habang nakahawak sa mukha nito kung saan tumama ang naturang bagay. Napaaray na lamang ang binata hanggang sa pagtingin niya sa hallway ay isang babae ang bumungad sa kanya at may hawak nga itong dos por dos. Baka sa mukha nito ang kuryosidad habang nakatingin kay Dennis. Ano bang problema sa lugar na ito ha? Bakit napaka-violente ninyo? Napatingin na lang ang babae at agad nitong itinayo ang pinata. Tumayo ka na Dennis, wala na tayong oras. Sumama ka sa akin, bilis! Wika ng dalaga. Kilala mo ako? Paano? Wala nang oras. Basta kinakailangan na natin makaalis. Tara na! Kailangan natin makaalis sa impyernong lugar na ito. Mabilis na tumakas ang dalawa at nagtungo sa nakaparadang kotse sa likod ng gusali. Agad na sumakay ang dalawa at pinaharurot ang kotse papalayo. Wika ni Dennis. Siguro naman dapat mo na sabihin sa akin kung sino ka at bakit mo ako kilala. Wala naman nang nagawa ang dalaga kundi magpakilala. Ako si Jennifer Castillo. Isa ako sa mga staff na nasa kwarto kung saan kaunang tinurukan ng antibodies. Pagpapaliwanag ni Jen kay Dennis. Ah, nakuha ko na. Kaya pala kilala mo ko. Baka pwede mo naman din ipaliwanag sa akin kung ano yung mga nakita ko sa loob ng gusaling yun. Tatlong araw mula nang mawalan ka ng malay, ay nakita ng mga head chemist ang epekto ng dugo ng unggoy sa iyo. Mabilis nitong nalabanan ng sakit na nasa katawan mo. At dahil doon, mabilis na ang naglabas ng utos sa mga nakakaalam sa trial na iyon na epektibong pangontra sa virus ang antibodies ng unggoy. Kaya kaagad na nanghuli ng mga unggoy ang lahat upang kuhanan ng antibodies. Nang makumpleto nila ang kinakailangan nila, ay agad na nag-mass produce ang lahat ng mga pharmaceutical companies at ibinenta ito sa malaking halaga. Ngunit may isang nagkamali sa proseso. May isang kumpanya ang nakapaghalo ng dugo ng unggoy na may sakit. Tapos ito pa yung ginawa nilang vaccine. Isa ito sa may pinakamaraming na i-distribute sa buong mundo at hindi maganda ang kinalabasan ng epekto ng kanilang vaccine. Humalo ang kontaminadong dugo ng unggoy na iyon sa virus at ito'y mas nakagawa pa ng malala at mas nakakatakot na strain ng virus na hindi kayang puksain ng kahit na anong gamot. Ang taong nagdadala ng bagong strain na ito ay mabilis na mamamatay ngunit mabilis ding mabubuhay. Pero taliwa sa inaasahan ay nabuhay ito muli at nagpapakita ng agresyon at pagkasabik sa lamang loob. Lalo ng tao. Sa madalit salita, ang mga infected ng strain na ito ay nagiging zombie. Mula sa kanyang kinauupuan ay tila nawala si Denny sa kanyang sarili. Nabalot ng matinding takot ang binata habang nakatingin sa kawalan. Mula sa kotse ay kitang-kita ng dalawa ang pinsalang idinulot ng bagong strain ng virus. Nagkalat ang mga bangkay sa paligid. Ganon din ang mga sasakyang nagkabanggaan na at ang mga saradong establishmento na pilit pinapasok ng mga zombie mula sa labas. Tumingin si Dennis kay Jen at muling nagtanong. Jen, wala bang nagawang mga hakbang ang gobyerno para matigil to? Ibig kong sabihin, nasaan na yung mga pulis at yung militar? Hindi ba dapat nandito sila ngayon tapos tumutulong sa atin? Dapat sa ganitong sitwasyon, sila yung unang papatay sa lahat ng mga zombie na yan. Dennis, maging ako ay ganyan din ang iniisip. Ngunit, nang tignan ko yung paligid, wala na. Maski, maski isang sundalo o pulis, wala ka na makikita. Ibig sabihin, maging sila ay walang nagawa para labanan ang salot na sakit na to. Nagbuntong hininga na lamang si Dennis hanggang nagpatuloy sa pagmamaneho ang dalaga. Ilang oras pa ang lumipas sa yung tiunting pumugak ang kanilang sasakyan hanggang sa tuluyan na nga itong huminto. Naubos na ang gasolina ng sasakyan at sa kanilang tansya ay wala silang mapupuntahang malapit na gasoline station. Malapit na rin lumubog ang araw at unti-unti nang kinakain ng kadiliman ng buong paligid. Wala nang nagawa ang dalawa, kundi ang manatili na lang sa loob ng sasakyan at doon na magpalipas ng gabi. Sa paniniwalang makakaligtas sila sa hindi inaasahan ay hindi naging maganda ang kanilang magdamag. Kitang-kita nila mula sa lahat ng paligid ang paglapit ng mga zombie na para bang alam na mga ito kung saan sila nagtatago. Pirming nakikiramdam ang dalawa hanggang sa bigla na lamang kumalampag ang likod ng sasakyan. Ganon din ang gawing gilid nito. Pilit binubuksan ng mga zombie ang sasakyan upang makapasok at kainin ang dalawa ngunit desidido si Dennis at si Jen na lumaban para sa kanilang mga buhay. Inangat ni Jen ang driver seat at kinuha ang baril at ilang mga bala. Itinuro din ito sa binata ang kinalalagyan ng isa pang baril upang magamit nila sa pagtatanggol nila sa kanilang sarili. Dahil sa pagkadesperado ng dalawa ay binuksan ni Jen ang ibabaw ng van na kanilang sinasakyan at umakyat sila. Disidido silang mabuhay kaya lahat ng paraan ay gagawin na nila. Kumuha sila ng tiyempo at tumalon. Yun nga lang, bahagyang nagkamali ng bagsak si Jen dahilan ng pagkapilay nito. Kaagad naman siyang pinasa ni Dennis at magkasama silang tumakbo papalayo sa grupo ng mga zombie. Isang maliit na bahay na yari sa bato ang kanilang pansamantalang pinagtaguan ngunit hanggang doon ay may nakasunod pa ring zombie. Wala na silang nagawa kundi gamitin ang kanilang hawak na sandata at lumaban. Itinutok nila ang baril sa ulo ng mga zombie at pinalapit ang gatilyo. Bagamat lumikha ng ingay ang putok ng baril, ay hindi ito naging daan upang marinig ng ilan pang mga nakapalibot na zombie. Kaya naman tuloy-tuloy pa rin sa pagpapaputok ng baril ang dalawa. Labis lamang nilang ipinagtaka ay maraming beses na nilang natatamaan ang ulo ng mga zombie ay hindi pa rin ito namamatay. Bumabagsak lamang ito sa lupa ngunit kalaunan ay babangon muli at magpapatuloy sa paglapit sa kanila kung saan sila naroroon hanggang sa dumating sa puntong wala na ring bala ang dalawa at tanging mga pamalong kahoy, ilang mga matatalim na kutsilyo mula sa kusina ng naturang bahay at kamaon na lamang ang kanilang maaasahan. Unti-unti na ding napapasok ng mga zombie ang bahay na iyon sapagkat dinig na dinig na nila ang pagkabasag ng mga salamin na bintana at pagkalabog ng pinto. Dito'y napilitan na sila na harangan ng mga mabibigat na kasangkapan ang pinto upang hindi makapasok ang mga nilalang na iyon. Ang mga zombing nakapasok sa loob ng bahay ay kanilang pinagpapalo ng walang humpay sa ulo habang si Dennis naman ang bahala sa pagtapyas ng mga leeg nito. Ngunit wala pa rin epekto dahil nabubuhay at tumatayo pa rin ang mga zombie kahit wala na itong mga ulo. Nawawalan na ng pag-asa ang dalawa hanggang sa tuluyan na silang masukol ng ilang mga zombie ngunit lumalaban pa rin silang pabalik sa pamamagitan ng pagsuntok at pagtadyak sa kanilang mga kalaban. Hanggang sa wala na silang makitang pag-asa. Nagtago na lamang sa likod ni Dennis si Jen at nanginginig na sa takot ngunit dala na pagkakataon at kagustuang makaligtas ay naisip pa ni Dennis na kagatin na lang ang mga zombie dahil wala na talaga silang magagawa. Kinagat nito ang braso ng zombing nakalapit na sa kanila. Ngunit nagulat na lamang ang dalawa nang makita nilang mangisay ng walang humpay ang zombie hanggang sa tuluyan na itong bumagsak sa sahig. Ni hindi na nga bumangon pang muli. Maging si Jen ay hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Nakita pa nga nila na bumula ang bibig ng naturang zombie at pagkatapos ay lumabas pa ang itim na likido na animoy dugo. Kaya naman tuloy si Dennis sa kanyang ginagawa. Lumaban siya ng kagatan sa mga zombie hanggang sa kahuli-hulihan. Nakipagkagatan din ang buong tapang si Dennis sa mga iyon hanggang sa maubos at mapatay ang lahat ng mga sumusunod sa kanilang zombie. Wala isipan pa rin kay Dennis ang nangyari. Hanggang sa biglang dinalaw si Jen ng isang alaala. Ipinaliwanag niya ito sa binata kalaunan Naiintindihan ko na. Taglay mo ang antibody. Kaya nagagawa mo na mag-produce ng sarili mong depensa laban sa virus na siya mong nagamit sa pagpatay sa lahat ng yan. Ang antibody mo ang lumaban sa mga virus na nasa katawan ng mga zombie na yan. Dahil sa pangyayaring iyon ay nagawa nilang makalaban sa mga nilalang. Kumuha ng blood sample si Jen kay Dennis at nag-umpisa na rin itong mag-produce ng vaccine na kalaunan ay magagamit nilang pangontra sa bagong strain ng virus. Hilakbot Best of 2021 2021 2021 Ipinakita nila na kay Jared Christopher ang isang basketball court kung saan ito naglalaro noon. Naalala mo ba ito? Alam mo ba noong huling laro niyo? kayo yung nag-champion at dito ginanap yun. Ang dami na nitong ipinakita mga lugar sa lalaki na dati nitong pinupuntahan pero walang nagbago sa reaksyon ni Jared Christopher. Puno pa rin na pagtataka ang anyo nito. Hayaan mo mahal. Balang araw, maaalala mo rin ang lahat. Pati na ako. Pati na ako. Hinawakan ni Lana ang kamay nito at naglakad na sila papauwi. Isang matinding aksidente ang bumura sa alaala ni Jared Christopher. Pati sarili nga niya ay hindi rin niya matandaan. Kahit hirap na hirap si Lana sa pagpapaliwanag sa mga dating ginagawa nila ng asawa, nananatili pa rin matibay ang loob niya. Ang mahalaga ay nakasurvive pa ang lalaki at hindi tuluyang nawala sa kanya. Nagkaroon kasi ng problema ang helicopter na sinasakyan nito kasama ang dalawang barkada. Bumagsak ang kanilang sinasakyan sa isang gubat. Nasawi ang tatlong kasama ni Jared Christopher. Mapalad siyang nabuhay ngunit alaala naman niya ang naging kapalit. Pagka-uwi ay itinuro naman ni Lana sa lalaki ang silid nito. Ayun no, oh, yun yung computer mo. Tapos, ito naman yung recording equipment mo. Alam mo ba dati, lagi kang naglalak ng pinto rito para hindi kami makapasok. Ayaw mo kasing maistorbo dati sa pagre-record ng mga podcast mo eh. Tsaka isa kang narrator, mahal. Ay siya nga pala, bukas na dalaw din dito yung mga katrabaho mo. Huwag kang mag-alala, ipapakilala kita sa kanila. Wala pa ring imik si Jared Christopher. Puro tango lang ang kanyang sagot sa bawat sinasabi ni Lana. Sige, magpahinga ka na muna at lalabas lang ako sandali ha. Pinahiga na niya ang lalaki sa kama nito habang inayos pa ang benda sa katawan. Paglabas sa kwarto ay agad niyang tinawagan ng kaibigang si Kelly. Friend, may ginagawa ka? Uy, friend, wala naman. Nakahiga lang ako rito. Bakit napatawag na nga pala? Sagot naman ang nasa kabilang linya. Ah, wala. Pinahiga ko muna si JC sa kwarto niya. Napagod lang kasi kami dun sa pinuntahan namin kanina. Ang dami Oh, I see. Kumusta na nga pala si JC? Pati yung lakad yung kanina, kumusta? Did he remember anything? Negative pa rin, friend. Ang isa pang pinag-aalala ko ay hindi pa rin siya nagsasalita. Alam mo yung kanina ko pa siya kinakausap tapos tinatanong ng kung ano-ano pero ayaw talaga niyang magsalita. Puro tango lang yung ginagawa niya sa akin. Ko naman friend, ano pa bang aasahan mo? Normal lang talaga yon sa mga ganon. Yung mga taong may amnesia. Siyempre, nanindibago pa yan sa paligid niya since wala nga talaga siyang maalala. Pero kasi friend, magmula nung magising siya kahapon, isang beses pa lang siyang nagsalita. Yun yung time na nagtanong siya kung sino siya at nagsabing wala raw siyang maalala. Pagkatapos nun, hanggang sa makauwi na lang kami, ay hindi na siya nagsalita pa. Nakakabahala kasi yun friend eh. Hindi na ko friend, huwag ka na masyadong mag-isip ng masama. Lalo ka lang mai-stress niyan. Wala namang nabanggit pa yung doktor tungkol dyan? Eh kung wala, it means hindi yan part ng sakit or damage sa utak niya. Talagang wala na siguro siyang ganang magsalita dahil talaga naninibago siya sa paligid. Subukan mong kausapin siya bukas. Baka malay mo eh, magkwento na siya. Sige, sige. I'll try. Thanks, Kelly. Hindi rin talaga ako makapaniwalang na buhay pa si JC. At hindi ba naman ang pagsabog ng helikopter nila noong bumagsak? Kahit ngayon makasama niya roon halos hindi na makilala yung mga bangkay. Friend, isipin mo na lang na isa itong milagro. Siguro, hindi pa talaga oras ni JC yun para magkawalay din kayo agad. Remember, isang taon pa lang mula nung ikasal kayo, di ba? Siguro, binigyan pa siya ni God ng ikalawang buhay para makasama ka pa niya ng matagal. Ano ka ba? Tama ka nga, Kelly. Malaki talaga yung pasasalamat ko sa Diyos dahil hindi pa niya kinuha agad si JC sa akin. Nang matapos ang kanilang kwentuhan ay muling pumasok sila na sa kwarto ng lalaki at tinabihan ito. Kinabukasan nga na magising si Lana. Una niyang nakita na nakaupo si JC sa kama at nakatanaw sa bintana. Pambungad tuloy niya. Mahal, ising ka na pala. Mahal. Bumangon siya at tinabihan ng babae. Musta yung pakiramdam mo? Biglang lumingon sa kanya ang lalaki. Ha, ano nga pala ulit yung pangalan mo? Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Lana nang magsalita na ang lalaki. Sa wakas, kinausap mo na rin ako. Ako si Lana. I'm your wife. Wife? dugo ni Jared Christopher sa kanapabuntong hininga. Gaano na tayo katagal mag-asawa? Actually last year lang yung kasal natin. Pero nagtagal naman ng tatlong taon yung relationship natin noon bago mo ako niyayang magpakasal. <sighs> Pasensya ka na ha. Wala pa rin kasi ako maalala kahit kaunti. JC, it's okay. Don't think too much. Huwag mong persahin yung sarili mo na alalahanin yung lahat. Nandito lang ako para bantayan tsaka gabayan ka. Alam mo, ang laki talaga na pasasalamat ko sa Diyos dahil hindi ka niya agad kinuha sa akin. Parang hindi ko rin kakayanin na mabuhay ng masaya kung wala ka eh. Muling tumitig sa kanya si Jared at pagkatapos ay, Parang nagugutom ako. Ay, oo nga pala. Wait, Magluluto muna ako ng breakfast natin ha. Halika samahan mo ako. Niyaya niyang bumaba ang lalaki. Pinaupo niya ito sa harap ng lamesa habang nagluluto siya ng paborito nitong agahan na pritong itlog at tilis. Pagkalatag niya sa hapagkainan ay biglang tumunog ang cellphone niya sa bulsa. Saglit siyang nagpaalam sa lalaki at nagtungo sa sala para doon ito sagutin. Naiwang mag-isa sa kusina si JC. Ang tagal nga niyang tinitigan ng pagkain ngunit hindi niya ito ginalaw. Parang hindi ito ang hinahanap ng sikmura niya. Bigla na lamang siyang naakit sa malinis na kulay ng lamesang yari sa bakal. Habang wala pang tao roon ay lumuhod siya sa sahig at inumpisahan itong tilaan. Ilang saglit lang, biglang lumaki ang kanyang bibig at kinain ang kapirasong bahagi ng lamesa. Agad niya itong tinurog ng kanyang bibig at nilunok. Doon lang siya nasarapan at nagkaroon ng ganang kumain. Kumuha pa siya ng kapiraso gamit ang bibig niya hanggang sa maubos na niya ang kalahati ng lamesa. Doon lang niya biglang napagtanto kung ano ang ginagawa kaya agad siyang tumayo para huminto. Larawan naman ang pagtataka kung bakit niya nagawa iyon. Sakto namang bumalik sa kusina si Lana. Lana. Ganun na rin ang pagkagulat nito nang makitang wasak na ang kanilang lamesa. Nawawala ang kalahating bahagi nito. Mahal, a- ano nangyari dito? Hindi agad nakapagsalita si Jared Christopher. Wala siyang maisip na idadahilan. Hinanap na lamang nila na ang nawawalang bahagi ng lamesa ngunit hindi niya makita. Makita Nagtaka pa siya kung paano ito nawasak nang hindi man lang lumilikha ng ingay. Ano ba talaga nangyari dito? Bakit nagkaganito yung table natin? Laking pagtataka pa rin ng babae. Ah, pasensya ka na. Nadulas kasi ako kanina dyan kaya nasira yan eh. Dahilan ng lalaki. Ako mahal, huwag mo sisihin yung sarili mo. Sige na, Bumalik ka na lang muna sa kwarto. Doon na lang kita dadala ng pagkain ha. Lilinisin ko muna tong kusina natin. Uh, gusto mo bang tulungan na kita? Uh, no need. No need mahal. Sige na. Magpahinga ka na lang ulit sa kwarto mo. Kaya ko na to. Pagkaalis ng lalaki ay muling naghanap sa paligid sila na kung saan napunta ang nawawalang bahagi ng lamesa. Laking pagtataka niya kung paano ito nasira ng ganoon at kung saan naman napadpad yung kabiyak nito. Nang sumunod na araw, muling naiwang mag-isa si JC sa bahay. Nagbalik na sa trabaho si Lana dahil mabuti na rin ang kalagayan niya at nagagawa na rin kumilos para sa sarili. Sinilip niya ang frigidaire ngunit wala naman siyang nagustuhang pagkain doon. Ewan ba niya kung bakit tila wala siyang ganang kumain ng totoong pagkain Iba talaga ang hinahanap ng tiyan niya. Muli siyang naghanap ng matigas na bagay sa bahay hanggang sa makita niya ang seradura ng pinto ng banyo. Makintab ito, matigas at kulay ginto. Dinila-dilaan niya ito hanggang sa kumapit ang lasa ng tila kalawang sa kanyang dila. Hindi nagtagal ay muling lumaki ang kanyang bunganga at nilamon ng buo ang doorknob. Hindi pa nga siya nakontento at naglabas pa siya ng tatlong pinggan at binasag ang mga ito pagkatapos ay kinain niya ang mga piraso. Isinubo pa niya ng buo ang malalaking bahagi ng nabasag na pinggan. Hindi pa rin napapawi ang kanyang gutom. Pinagpawisan na siya. Hindi niya alam kung saan kukuha na naman ng bagong makakain. Natagpuan na lang niya ang kanyang sarili na patungo sa banyo. Dito'y nakita nga niya ang pares ng barbell sa ilalim ng kama. Lingid sa kanyang kaalaman, isa ito sa mga gym equipment na ginagamit niya noon. Kinuha niya ito at isinubo sa kanyang bibig. Lumaki ang hugis ng kanyang bunganga hanggang sa magkasya roon ang mabigat at malaking barbell. Nilulun niya ito na parang humigop lamang ng sabaw. Doon pa lang siya nakaramdam ng pagkabusog. Napoupo siya sa kama habang himas ang namimintog na tiyan. Iyon na yata ang pinakamasarap na tanghalian niya. Tuwing wala sila na sa bahay, isa-isang kinain ni Jared Christopher ang lahat ng matitigas at mabibigat na bagay sa kanilang bahay. Karamihan dito ay mga gawa sa bato at bakal. Hanggang sa dumating ang araw na napansin din nila na ang ilang mga gamit nila sa bahay na nawawala. Pati ang barbel na pag-aari ng asawa niya. Nawirduhan tuloy sila na sa mga nangyayari. Paanong nawala ang mga ito kung wala namang nakapasok na masamang loob sa bahay at paano ring nasira ang ibang gamit nila sa bahay kung wala namang kahit anong sakunang naganap? Minsan, parang nagdududa na siya sa laging isinasagot ng lalaki na nadudulas lamang daw siya kaya nasisira ang mga bahaging iyon ng bahay. Sa isip-isip niya ay napaka-imposible namang masira o mawala ang mga doorknob sa pinto o kaya naman ang iba pang mga bagay nila doon kung nadudulas lamang ang lalaki. Imposible ring masira ang ilan sa mga bahagi ng dingding nila kung wala namang lindol na dumaan. Higit sa lahat, napaka-imposible ring mawasak at mawala ang kalahating bahagi ng kanilang lamesa kung wala namang magpipwersang sirain ito. Gawa ito sa bakal at hindi ito magagawang wasakin ng kung sino lang nang hindi gumagamit ng mabibigat na bagay. Mula nang umuwi si Jared Christopher sa aksidenteng iyon, ang dami nang nangyayaring kakaiba sa bahay nila. Hindi naman niya magawang pagdudahan ng lalaki dahil sa kalagayan nito. Isang araw nga, habang nasa simbahan sila ay muling nakaramdam ng gutom si Jared ang dami niyang nakikita mga rebulto at puon sa paligid. Mga puon na mga santong yari sa matigas na materyal. Natatakam na siya sa mga ito pero dahil nasa gitna pa rin sila ng misa ay wala siyang magawa. Pinagpawisan na siya ng husto dahil sa labis na gutom. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Basta't kapag sumumpong ang gutom niya ay hindi na lang niya mapigilan ang sariling kumain ng mga bakal at bato. Nang magwakas ang misa ay pasimpleng humiwalay si Jared kay Lana. Nakalabas na ang babae pero siya ay nasa loob pa rin habang nagtatago sa mga taong papalabas din ng simbahan. Nilapitan niya ang malaking puon ng mahal na birhen sa bandang gilid. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Walang ano-ano'y nakaramdam na siya na mas tumitindi ang kanyang paglalaway habang tinitignan ito kaya hindi na siya nakapagpigil pa. Habang nakatalikod ang mga tao sa kanya ay hindi niya napigilan ang muling paglaki ng kanyang bibig at isinubo niya ng buo ang puon ng mahal na birhen. Nabusog naman siya agad sa laki at kapal nito. Paglingon niyang muli sa mga tao naglalabasan, isang bata ang nakita niyang nakatitig sa kanya mababaka sa mukha nito ang takot. Nanginginig din ang labi nito. Sa inis ni Jared Christopher ay muli niyang ibinuka ang bibig. Kusa itong lumaki na nagdulot ng takot sa bata. Umiyak agad ito at nagtatatakbo papalabas. Sa kabilang pinto lumabas si Jared. Doon niya nakita ang asawa na tila kanina pa naghahanap sa kanya. Nilapitan agad niya ito at napayakap sa kanya ang babae ng matagpuan niya. Mahal, saan ka ba nagpunta kasi? Pinag-alala mo na naman ako. Sorry na mahal. Saan nga pala yung susunod na punta natin? Bibisita tayo ngayon doon sa kaibigan kong na-confine sa ospital. Eh naoperahan kasi siya sa tiyan nung isang araw. Kaya ngayon okay na raw kaya dalawin na lang natin para makita na rin natin siya habang naglalakad sila patungo sa LRT station. Biglang nahagip ng paningin ni Jared ang isang malaking gusali na itinatayo sa tabi. Tila muling kumalam ang kanyang tiyan nang makita ang istruktura ng gusaling iyon na yari sa bato. Nakaramdam na naman siya ng gutom. Hindi niya napigilan ang sariling lumapit doon at hindi na niya nakontrol ang katawan. Nagtaka tuloy sila na kung bakit dumiretso doon ang kanyang asawa. Sinundan niya ito at paulit-ulit pang tinawag ang ngalan ngunit hindi lumilingon ang lalaki. Dito na lubos na nawirtuhan sa ikinikilos ng asawa si Lana. Nagulat na lamang siya nang makitang lumapit ito sa ginagawang gusali at inagat ng ganon-ganon na lang ang pader. Magkahalong takot at pagtataka ang umikot sa isip ni Lana. Lalo pa nga siyang nasindak nang makita kung paanong lumaki ang bibig ng lalaki dito'y isinubo nga niya ang napakalaking bahagi ng naturang gusali. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Tunay na kinakain ng kanyang asawa ang gusaling iyon. Literal na kinakain gamit ang bibig nitong tila may sariling buhay at lumalaki rin. Pati ang mga tao sa paligid ay nagulat at napalingon na rin dito. Kanya-kanya pa nga sila ng pagkuha ng video at litrato. Dahil sa dami ng nakain ni Jared sa bahagi ng gusaling iyon, tuluyan itong nawala ng balanse hanggang sa mag-collapse ang buong building. Napasigaw ang lahat at napaatras. Si Lana ay parang nahulog ang puso sa labis na pagkagulat kung paano mabagsakan ng gumuhong gusali ang lalaki. Agad siyang humingi ng tulong sa mga tao sa paligid para hukayin ang asawa niyang natabunan doon. Nang matagpuan ay agad itong isinugod sa ospital ngunit sa kasamaang palad, dead on arrival na ang lalaki. Dito'y gumuho ang mundo nila na. Hindi niya inakalang sa ganoong paraan pa mawawala ang minamahal na asawa sa kanya. Sa burol ni Jared Christopher ay halos hindi tumigil ang pagtangis niya habang nakayakap sa kabaong nito. Inaawat na lang siya ng mga kaibigan para hindi mapatakan ng luha ang kabaong. Saglit pa ay dumating na ang matandang albularyo na ipinatawag ng mga kaibigan ni Lana. Kahit mabigat pa ang kalooban ay pilit niyang pinipigilan ng luha para makausap ng maayos ang matanda. Humingi sila ng tulong dito para malaman kung ano nga ba ang nangyari kay Jared. Nilapitan ng matandang albularyo ang kabaong at hinawakan pa ito. Doon pa lang ay bigla na itong nanginig na parang kinuryente kaya mabilis itong inilayo ng mga tao sa kabaong. Pinaupo ito sa isang tabi at pinainom ng tubig. Mangiyak-ngiyak na tinanong naman nila na kung ano ang nakita ng naturang albularyo sa asawa. Hindi na siyang asawa mo. Matagal nang patay ang lalaking ito. Namatay na siya doon pa lang sa aksidenteng nangyari sa kanya. Iba na ang elementong nasa katawan niya. Iyon ang dahilan kung bakit wala siyang maalala. Dahil hindi naman talaga siya yung nagbalik sa taong yan matapos ang aksidenteng yon. Nagulat ang lahat sa sinabi ng albularyo. Pati sila na ay hindi makapaniwala. Nagsiksikan ang mga tao roon at nakinig sa mga sumunod na sinabi ng albularyo. Ang nilalang na nasa katawan ng asawa mo ay isang demonyo. Ito ang kumontrol at bumuhay sa lalaki na yon. Pero ang demonyong ito, hindi ito basta-basta. Sa pagkakatanda ko, Alakura ang pangalan ng demonyong ito. Siya ang kaisa-isahang demonyo na kumakain ng matitigas na bagay o material. Kumakain din siya ng ginto at mga gusali. May makalumang paniniwala noon na kapag gumuho umano ang isang bahay o gusali ng walang dahilan, ito ay kinain marahil ng isang alakura. Ito ang dahilan kaya natuturing kumain ng bato at bakal ang asawa mo. Dahil ang mga bagay na ito ay pagkain mismo ng demonyong yon. At hanggang ngayon, nasa katawan pa rin siya ng lalaking ito. Hindi pa rin siya Umalis pagkasabi ng albularyo roon ay nagulat silang lahat sa isang ingay na nagmula sa kabaong. Napalingon silang lahat doon at laking gulat ng mga tao sa kaganapang gumuhit sa kanilang mga mata. Pati sila na ay kumabog ng malakas ang dibdib dahil sa nakita. Ang bangkay ni Jared Christopher ay muling nabuhay. Palaki ng palaki ang bunganga nito habang nilalamon ng buo ang kanina'y hinigaang kabaong. Hilakbot, Best of 2021. 2021. Ang kwentong ito ay tungkol sa aking tsuhin noong kanyang kabataan. Nangyari ang kwentong ito summer ng taong 1982 at 19 years old pa lamang ang aking tsuhin noon. Natural marami siyang kaibigan na kasing edad niya katatapos lang ng kanilang school year at excited ang lahat sa summer dahil makakasama na naman niya ang kanyang mga kababata na nag-aaral sa ibang probinsya. Tiga-kapis po kami noong mga panahong iyon at mas pinipili ng mga magulang na nakaluluwag sa buhay na pag-aralin sa Iloilo ang kanilang mga anak. Habang ang aking mga lolo't lola ay piniling papag-aralin ng aking tiyuhin dito sa high school sa aming bayan dahil hikaho sila sa buhay noon. Nagtulong-tulong lang silang magkakapatid sa pagkayod pero sa mga panahong iyon ay nasa ibang lugar ang aking ama nagtatrabaho. Di ako sigurado pero sa Maynila po ito. Nakababatang kapatid ng aking ama ang aking tiyuhin na ito at sa kanyang pamamalagi sa malayong lugar ay naiwan sa aking tiyuhin ang responsibilidad na tumulong sa bahay. Pangingisda ang hanap buhay ng aming pamilya simula pa noon. Naging masigla ang summer ng aking tiyo dahil sa pagdating ng kanyang mga kababata. Alam niyang may daladalang kwento ang mga ito mula sa kanika nila mga karanasan sa pamamalagi sa Iloilo at siyempre dahil mga binata, hindi mawawala ang kwento tungkol sa mga babae. Isang araw ay bumisita ang tatlong kaibigan ni Tio sa kanilang tahanan. Si Arturo, Omeng at Nardo. Batid ang halakhakan at kwentuhan mula sa malayo dahil sa lakas ng kanilang mga boses. Siyempre pagbibigyan dahil ngayon lang naman ulit sila nagkita-kita. Nag-enjoy sila ng husto sa mga oras na iyon hanggang sa nagkayayaan silang maglaro ng sepak takraw. Magagaling ang mga kabataan sa aming lugar sa ganitong uri ng laro. Naglaro nga sila buong umaga at nagbalak na ring umuwi bago man ang halian. Napag-usapan ng apat na sabay silang mangingisda sa ilog mamayang gabi at sumang-ayon naman ang bawat isa. Nagkita-kita nga sila bandang alas 5 ng hapon para makaalis sila nang hindi pa madilim. Nagpaalam sila sa isa't isa at pagsapit ng hapon ay abala na ang aking tiyo sa paghahanda ng kanyang lambat na dadalhin. Isa-isa na rin nagsidatingan ang kanyang mga kababata sakay sa kanilang bangka. Maliliit lamang ang bangka sa ilog at mabibilis namang sagwanan. Lagpas alas 5 na ng hapon nang baybayin nila ang mahaba, malalim at may kalawakang ilog. Walang ibang tanawin sa paligid kundi ang mga bakawan at iba't ibang puno na nabubuhay sa tabi nito. Kukunti lamang ang mga bahay na madadaanan sa gilid ng ilog kaya sobrang tahimik talaga ng paligid. Halos Boses nga lamang nilang apat ang naririnig sa buong kapaligiran. Sumasabog nga ang tawanan sa buong paligid ng mga sandaling iyon. At dahil masyadong nalibang, hindi na nila namalaya na nakarating na pala sila sa kanilang paroroonan. Nagpaiwan ang aking tiyo sa puok na kanyang paghahagisan ng lambat at dumiretso naman ang kanyang mga kaibigan sa kanilang pipwestuhan. Dahil sa pamamaraan ng pangingisda sa aming lugar ay kakailanganin talaga nilang matulog ng buong magdamag sa kanilang mga kubo na nakatirik sa gilid ng ilog. Sumapit nga madaling araw at oras na para iangat ang mga lambat na kanilang inilagak sa ilog. Mga alas tres na iyon nang matapos ang aking tiyo sa pagkuha ng huling isda at pagligpit ng kanyang lambat. Nagantay siya ng mga 20 minuto sa pagdaan ng kanyang mga kaibigan. Sabay silang apat na umuwi at muli ay binaybay na naman nila ang tahimik na ilog na tanging sulo lang ang liwanag sa kanilang pamamangka. Matagal-tagal ang kanilang pagsasagwan dahil mabigat ang laman ng bangka. Sa kanilang ang pagdaan sa malaking bukana ng ilog, dito'y may napansin silang umiilaw na tila lampara. Parang de alcohol na gasera ang nagliliwanag sa gawing yun. Nang papalapit na sila sa mismong bukana ay napansin nilang nanggagaling pala ito sa isang bahay. Gayon na lamang ang kanilang pagkamangha dahil unang beses lamang nilang mapagtanto na meron na palang nakatira sa lugar na yon. Kahit papaano ay may magbibigay ng liwanag sa kanila sa bahaging iyon ng ilog. Dumaan sila sa mismong bahay. Gising ang mga tao sa bahay na ito. Sa katunayan pa nga'y binati pa sila ng isang lalaking may katandaan na nakadungaw sa bintana habang nagkakape. Gumanti sila ng pagbati at nagpatuloy na sa pagsasagwan. Sa kanilang pag-uwi ay napapaisip ang aking tiyo kung sino ang pamilyang bagong lipat sa may bukana ng ilog. Hindi man lang nila ito napansin kahapon ng hapon. Inisip na lamang ni Tiyo na dalawang linggo din na hindi siya nakapangisda dahil sa exams at sa pagtatapos ng klase kaya hindi niya alam na may bagong kabarangay na. Pagdating sa kanilang bahay ay agad na nagtanong si Tio kay Lola kung nakikilala niya ba ang bagong lipat sa may bukana ng ilog. Sumagot naman si Lola na hindi dahil hindi naman din siya nakakaabot sa gawing yun. Tinanong din niya ang lolo pero wala din itong alam. Meron siyang iniisip na pilit si Tio nung oras na iyon pero hindi niya matandaan kung kaya't hinayaan na lamang niyang lumipas. Hanggang sa muling napagkasunduan ng apat na magkakaibigan na mangisda muli sila sa ilog. Ganon din ang oras na kanilang pinag-usapan. Umalis sila sa parehong oras at muli ay nadaanan nila ang bahay sa may bukana ng ilog at napansin naman nila sa pagkakataong iyon na may dalawang dalagang nakadungaw sa bintana at nakatingin sa kanilang apat. Magaganda at mapuputi ang kutis ng mga ito. Nang malapit na silang apat ay binati nila ito gumanti ng konting ngiti ang dalawang dalaga. Kinilig at nagbiruan ang magkakaibigan sa kanilang nasaksihan. Sa hindi kalayuan ay nakita nila ang lalaking bumati sa kanila nung isang madaling araw. Binati din nila ito ulit at ganun din ang lalaki sa kanila. Nagpakilala na nga ito sa pagkakataong iyon sa pangalang Luis. Pagkatapos ng konting kwentuhan, dumiretso na sa pangingisda ang apat. Umuwi rin sila ng madaling araw at nadaanan ang bahay na iyon. Batid na gising na ang mga tao sa loob ng bahay kaya naisipan nila Tiyo na huminto muna dito at bigyan ng kaunting huli na isda ang mga nakatira doon. Tinanggap ito ni Luis at ipinakilala ang kanyang asawa at dalawang anak na babae. Hindi natandaan ng apat ang pangalan ng asawa ni Luis pero natandaan nila ang pangalan ng dalawang dalaga na sina Gemma at si Consit. Nakakabighani ang ganda ng dalawang dalaga. Hindi ordinaryo ang kanilang mga mukha dahil matatangos ang ilong nito at katamtaman ang hugis ng pisngi. Ayon nga kay Tiyo, kung makikita ko rin daw talaga yung mga dalagang iyon, tiyak na mapapatitig din daw ako. Nagpaalam na silang apat at pagkatapos ay umalis na rin. Hindi mawari ang kanilang tuwa at panay ang kanilang biruan sa pag-uwi. Katulad kahapon ay sabay silang umalis ngayong araw para mangisda. Nagpabilisan pa ang mga ito sa pagsagwan para madaling makaabot sa bahay ni na Luis. Unang nakaabot sa may buka na si Omeng at agad na bumati sa mga dalaga, ganun din sa kanilang tatay na si Luis. Nakasunod lamang ang tatlo sa kanyang likod at ganun din ang ginawa nila. Pag uwi ng madaling araw ay nagbigay ulit silang apat ng uulaming isda sa pamilya ni Luis at malugod naman itong tinanggap ng pamilyang nakatira doon. Sa katunayan, inibitahan pa nga ang apat sa gaganaping salo-salo sa kanyang tahanan bukas daw ng hapon sapagkat kaarawan daw ng kanyang bunsong babae na si Consit. Umuwi ang apat na sobrang excited. Nagplano sila na hindi na muna mangingisda ng gabing iyon para hindi sila mapuyat kinabukasan at makapaghanda pa ng susuotin. Ipinagpaalam ni Tio sa aking lola ang plano nitong pagpunta sa kaarawan ni Consit kasama ang mga kaibigan at pumayag naman ang matanda. Yun nga lang, pinagsabihan na wag na daw silang magpapagabi sa pag-uwi. Alas tres ng hapon at handa na si Tio sa pag-alis na biglang umuwi si Lolo ng lasing. Nag-away sina Lolo at Lola kaya naman inawat ito ni Tio. Dumating ang tatlo sakay ng kanilang mga bangka at nakaporma na Niyaya nila si Tio pero hindi na siya sumama dahil nga baka magkasakitan ng kanyang mga magulang habang wala sila. Malungkot man ay wala siyang magagawa kundi tanawin ng mga kaibigan na papalayo na. Dumating ang tatlo sa bukana ng ilog at nakita nila ang maraming bangka na nakadaong sa bahay ni Luis. Nagulat sila dahil pati bangka ng mga kilalang tao sa bayan at barangay ay nandirito rin Nakangiti silang sinalubong ni Luis at tinulungan sa pag-akyat sa tahanan. Ito ang unang beses na makakapasok sila sa bahay ni Luis at makita ng malapitan si Gemma at Consit. Napakaraming tao ang bisita at nandun din ang alkalde ng aming bayan pati na rin ang ibang kilalang personalidad. Imbitado din ang ilang guro sa aming paaralan. Ganito pala katanyag ang pamilya ni Luis. Luis. Napakaganda sa loob ng bahay na ito. Napakalawak at maliwanag. Hindi sila makapaniwala na ganito pala kaganda sa loob. Kung titignan kasi sa labas ay isa lang itong tipikal na bahay at hindi gaano kalakihan. Ilang segundo din na hindi nakaimik ang tatlo at patingin-tingin lang sa paligid. Niyaya na ni Luis ang tatlong kaibigan ni Tio sa mahabang lamesa. Nahihiyaman ay napilitan silang umupo kasama ang iba pang kumakain na panauhin. Masayang kumakain ang ibang tao habang nagkikwentuhan samantalang ang iba naman ay umiinom pa ng tuba. May nakahandang pinggan na sa mesa kaya kanya-kanyang kuha na lang ang tatlo ng masasarap na pagkain. Napakaraming handa. Iba-ibang putahe at prutas ang nasa hapagkainan. Umupo ang dalawang dalaga ni Luis sa kabilang dako ng lamesa kaharap ang tatlong kaibigan ni Tio. Lalong ginanahan sa pagkain ng tatlo at pangiti-ngiti pa nga ang mga ito sa sobrang kilig. Maya-maya pa ay lumabas ang asawa ni Luis mula sa kwarto at may dala-dala itong mangkok. Nang buksan ang mangkok, tumambad sa tatlong magkakaibigan ang kanin na ubod ng itim. Pinagsabihan niya ang tatlo na huwag mahihiya at kumain lang ang mga ito hanggang sa gusto nila. Inalok naman ni Consit si Arturo ng kanin na itim. Tinignan naman ni Arturo ang dalawa niyang kaibigan na wari humihingi ng payo. Umiling si Arturo sa pagtanggi kay Consit at nagpatuloy lang ito sa pagkain. Inalok din ng dalaga si Omeng at Narto ngunit tumanggi din ang mga ito. Kakaiba ang itsura ng kanin na iyon. Kahit sobrang itim ay kumikintab ito kapag tinatamaan ng liwanag mula sa gasera. Kakaiba ang nararamdaman nilang kaba. Hindi na sila nakaimik matapos noon. Pagkatapos nilang kumain ay nagpaalam ito kay Luis na uuwi na sila ngunit pinigilan sila ng matanda at inalok na makipagkwentuhan muna sa kanyang mga anak. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla na lamang bumuhos ang malakas na ulan kung kaya't lalong hindi sila makakauwi agad. Halos walang lumabas na salita sa kanilang mga bibig kahit nakikwento na ang dalawang dalaga sa kanila. Hindi nila maipaliwanag ang kaba na nararamdaman at ang pagsisisi sa mga sandaling iyon. Mas lalo pang ang lumakas ang ulan at sa pagkakataong iyon ay may kasama ng kidlat at kulog. Alam nilang hindi sila papayagan ni Luis na umalis. Takot din sila sa kahihinatnan pag nagpumilit silang umalis sa bahay. Habang nag-iisip silang tatlo ng dapat na gawin ay biglang kumulog ng ubod lakas. Nagulat ang lahat lalo na si Omeng kung kaya't napasambit ito ng Jesus Maria Joseph at napasign of the cross. Pagkatapos na masambit iyon ni Omeng ay biglang namatay ang lahat ng ilaw at nahulog sila mula sa sanga ng malaking puno. Madilim ang paligid pero alam nila na putik lang ang kinabagsakan nila. Dali-dali silang tatlo na tumayo at tumakbo papunta sa kanikanilang bangka habang humahagulgol na ng iyak. Walang ibang bangka doon maliban sa tatlong bangka na pagmamayari nila. Nagtatakaman kung nasaan na yung mga nakadaong na bangka kanina pero pinilit nilang alisin ang kanilang atensyon doon at nagsagwan na ng kanilang bangka ng ubod bilis at ubod lakas makaalis lamang sa lugar na yun hindi na sila lumingon pa. Dumating silang tatlo sa bahay ng lolo't lola ko at basang-basa sila at may itim pang mga putik sa katawan. Pinagbuksan sila ng pinto ni Tio at ikwinento nila ang nangyari sa kanilang tatlo. Pagtigil ng ulan, kinaumagahan, pumunta sila sa barangay at nagpatulong sa mga tao upang tunguhin at tignan ang bukana ng ilog. Ngunit, nanlaki na lamang ang kanilang mga mata nang makitang walang bahay doon maliban sa malaking puno ng balete. Ito pala ang bagay na sumasagi sa isip ni Tio na nag-e-exist sa lugar na iyon. Ito ang pilit niyang inaalala sa tuwing dumadaan silang tatlo ng nakaraang araw sa bukana ng ilog pero hindi niya mawari kung bakit hindi man lang sumasagi sa kanyang isipan. Pagkalipas ng ilang linggo, nagkasakit ang mga kaibigan ni Tio. Hindi na niya naikwento sa akin kung anong uri ng sakit ang mga iyon ngunit gumaling naman ang mga kaibigan niya. Si tiyo ko naman ay nagkasakit din sa paa na muntik na niyang ikinalumpo. Hindi siya makalakad sa ilang buwan at pumalagi na lamang sa kanilang bahay. Sa tulong ng mga manggagamot sa aming lugar ay gumaling naman ito pagkalipas ng ilang buwan. Simula noon, natatakot ng mangisda sina Tio at ang kanyang mga kaibigan kung kaya't ang kanilang ginagawa na lamang ay ang pagtambay sa bahay ni na Lolo at Lola. Ilakbot Best of 2021 2021 2021 Isang kalansay ang nakapako sa krus habang dinadapuan ng mga maiitim na ibon. Nang makaramdam ng may paparating sa paligid, ay mabilis na nagsiliparan papalayo ang mga ibon na yun. Dumating sa naturang lokasyon ang grupo ng mga ibagtan at ibinaba ang kalansay sa malaking kahoy na Hugis krus. Ipinasok nila ito sa isang sako at itinapon sa dagat na malapit sa lugar na yun. Sa isang kulungan naman ay naghahanda na ang mga preso sa nalalapit nilang pag-alis ngunit lahat sila ay hindi masaya sa magiging paglabas sa kulungang iyon. Parang mas gugustuhin pa nga nilang mabulok doon kesa danasin ang mas mabigat na parusa. Dumating na ang Semana Santa kaya panahon na para sila'y dalhin sa lugar kung saan sila isa-isang bibitayin. Kabilang si Vong Cruz sa mga kriminal na nahatulan ng kamatayan. Napatay niya noon ang sariling asawa matapos nitong matuklasan na may kalaguyo ang kanyang misis. Nahuli pa niya sa akto na magkasama ang dalawa. Hindi niya napigilan ang labis na emosyong nagtulak sa kanya para makagawa ng karumal-dumal na krimen. Binuksan ng pulis ang presinto. Niwala sa kanila ang may balak lumabas kung hindi pa nga sila minura at sinigawan ng pulis ay hindi sila magsisilabasan sa kulungan. Isa-isa na silang isinakay sa likod ng isang van at inihatid sa bayan ng Ibagto. Doon magaganap ang parusang kamatayan sa kanila. Sampu silang mga preso na dadalhin doon. Isa sa ilalim sila sa parusang crucifixion kung saan ang kanilang katawan ay ipapako sa krus at ipapakain na lamang sa mga ligaw na hayop sa gubat. Ang parusang iyon ay bahagi na ng malalim na tradisyon ng mga tiga-ibagto. Lahat ng mga tao roon na nagkaroon ng matinding kasalanan at nahatulan ng kamatayan ay ganun ang sasapiting parusa. Kapag ang isang ibagtan ay nahatulan ng kamatayan sa kanyang kaso, ikukulong lang siya sa loob ng isang taon at pagsapit naman ng mahal na araw, ilalabas na sila sa kulungan para dalhin sa gubat ng ibagto kung saan gaganapin ang pagbitay sa kanila. Ang mismong araw ng pagbitay ay ginagawa naman tuwing Biyernes Santo. Sadyang kakaiba ang kultura at paniniwala ng mga ibagtan lalo na sa Semana Santa. Makikita rin naman sa kanila ang ilang mga bagay na ginagawa sa mahal na araw katulad ng senakulo, pagpapanata, pag-awit ng mga pabasa at marami pang iba. Ang karagdagan lang ay ang pagbitay sa mga kriminal sa paraan kung paano ipinako si Kristo sa krus. Ang lugar nila ay hindi rin sakop ng gobyerno. May sarili na silang sistema, pamahalaan at ekonomiya. Sa katunayan pa nga'y legal din sa kanila ang death penalty. Naniniwala sila na ang taong nagkaroon ng matinding kasalanan katulad ng pagpatay ay hindi na dapat binibigyan ng pagkakataong manatili sa mundo. Buhay ang kinuha nila kaya buhay rin ang magiging kapalit. Yun ang isang mahigpit na batas doon ayon sa kultura ng mga ibagtan. Habang nakatunganga si Vong sa bintana ng kanilang sinasakyan ay narinig niya ang tunog ng pag-iyak ng ilan sa kanya mga kasamahang preso. Pati siya ay naaawa rin sa mga ito at batid kasi nilang hindi na sila magtatagal sa mundo. Bilang na lang ang oras na natitira sa kanilang mga buhay. Hindi rin nila ma-imagine kung ano ang pakiramdam ng unti-unting malalagutan ng hininga habang nakapako ang mga kamay at paa sa krus. Pare, ano kaya kung tumakas na lang tayo? Ano, papayag na lang ba kayo mabitay rito? Mungkahin ng isa sa makasamahan nilang si Gerald. Sira ka ba? Paano naman tayo makakatakas dito? Ikita mo naman nakaposas tayo. Tapos kapag susubukan natin na tumakbo, isang hakbang pa lang natin patay na tayo agad dahil sa mga baril nila. Wika naman ni Donald. Eh pero kung ako yung tatanungin, <laughs> mas okay na yung mabaril ako. Isama pa ako ako sa krus tapos papakain ako sa mga, sa mga hayop. Hindi. Alam nyo, mas gugustuhin ko pang maging mabilis ang kamatayan ko. Sino ba naman ang gusto magpapapako sa krus habang unti-unti kang namamatay? Pagpapakonsensya sa kanila ng pinakamatandang preso na si Kulas. Akala mo ba ganun lang kadali yung mabaril? Kapag ikaw ang binaril sa ulo, ewan ko lang kung hindi umiyak pati kaluluwa mo sa sobrang sakit. Sagot naman ni Vong. Hindi siya sang-ayo na tumakbo at tumakas pa sila. Eh ano naman? Kahit naman magpapako pa tayo sa krus, eh di ba't mararamdaman din naman natin yung sakit? Mas matindi pa nga yun eh. Hindi tulad sa baril, na biglaan na lang. Kaya kahit masaktan ka man, at least wala ka nang mararamdaman kapag nalagutan ka na ng hininga. Tama si Wong, parang kulas. Hindi na natin kailangan pang tumakbo. Wala na rin namang magbabago kahit gawin pa natin yun eh. Iisa lang din naman ang patutunguhan nating lahat eh. Kamatayan. Kamatayan kaya please lang, huwag na nating pagtatalunan ang bagay na to. Tanggapin na lang natin na magiging hatol sa atin dahil simulat sa pool. Tayo rin naman ang may kasalanan kung bakit tayo nandito ngayon. Maotoridad na wika ni Donald sa kanila. Sa huli, anim ang sumang-ayon kina Gerald at Kulas. Ang naiwan lang na hindi sumang-ayon ay sina Vong, Donald, Alvin at Nuesco. Palibhasa, sa kanilang sampu ay silang apat lang din na magkakaibigan sa loob ng preso. Ang anim ay may kanya-kanya ring mundo. Nang makarating na sila sa lugar kung saan gaganapin ang pagbitay ay binuksan na agad ng mga pulis ang pinto sa likod ng sasakyan at isa-isa silang pinababa. Habang nakapila sila sa paglalakad patungo sa gitna ng kagubatan ay nagtinginan ng anim habang nagsesenyasan sa kanilang plano pagbilang ng tatlo. Kumalas sa pila ang anim na lalaki at kumaripas ng takbo. Naghiwa-hiwalay pa sila para lituhin ng mga pulis. Agad namang itinaas ng mga pulis ang kanilang armas at isa-isang pinaputukan ng anim na nagsitakas. Bagsak agad ang katawan ng iba sa lupa matapos tamaan ng bala sa ulo, patok at likod. Sa kanilang anim ay si Gerald lang ang nakalayo pero sa huli ay nahabol pa rin siya ng mga pulis at pinaulanan ng bala ang buong katawan. Dito'y napayuko na lamang si Vong habang sumisenya sa mga kasama. <sighs> Takina, ang kukulit kasi nila. Ayan tuloy. Akala naman nila may magbabago pa. Matapos yun ay pinaayos muli ng isang pulis ang kanilang pila at ipinagpatuloy ang paglalakbay patungo sa dulo ng gubat kung saan nakatarak na sa lupa ang krus na kahoy kung saan sila bibitayin. Nagsimulang kumabog ang dibdib ni Vong nang makita ang mga krus sa harapan nila. Hindi pa rin niya maisip ang sakit habang ipinapako roon. Wala pa man sa akmang pagditay ay halos maiyak na siya. Malapit nang sumapit ang alas 5 ng hapon. Siguradong paparating na rin yung mga awawak. Kaya kung meron man ding nagbabalak na tumakbo o tumakas, katulad ng ginawa ng anim na kasama ninyo kanina, huwag na lang ninyong ituloy kung ayaw din ninyong masabugan ng bala sa ulo. Tanggapin nyo na lang din na ito na talaga yung magiging huli ninyong hantungan paliwanag sa kanila ng isang pulis. Sabad naman ng isang matabang pulis. Kasalanan nyo rin naman eh. Eh kung pinili nyo na lang sanang maging mabuting ibagtan, eh hindi nyo na sana sasapitin ang parusang ito. Napahagulgul tuloy si Nuesco. <sighs> Nagsikiusap po ako sa inyo. Bigyan nyo pa po sana ako ng pagkakataong makita at makausap yung pamilya ko. Sige na, kahit sandali lang oh. Nuesko wag kang pasaway. Sabad sa kanya ng matabang pulis. Alam mo ang patakaran na kapag naipako na kayo sa krus, doon lang kayo pwedeng lapitan ng inyong mga mahal sa buhay. Kaya huwag kayong mag-alala. Pinasundo na rin namin sila ngayon at paparating na rin sila dito. Pero hindi nyo sila pwedeng makita hanggat wala pa kayo sa itaas ng mga krus na yan. Mas lalo pang lumuhod si Nuesco sa harap ng mga ito habang umiiyak na parang bata. Ngunit napunta lang din sa wala ang pagmamakaawa niya. Wala kasing exempted sa batas ng mga ibagtan. Lahat ng proseso sa pagbitay ay dapat masunod sa kung sino ang nagkasala. Dahil sa pangungulit niya, siya patuloy ngayon ang unang isinalang sa parusa. Hinubad na ang kanyang damit hanggang sa wala nang matirang saplot sa kanyang katawan. Pinagtulungan siyang ihiga ng mga pulis sa lupa at sinimulang ipako ang mga kamay at paa niya sa krus. Parang hayop na kinakatay ang sigaw ni Nuesco. Sa bawat pagbaon ng makakapal na pako sa kanyang palad ay walang kapantay na sakit ang idinudulot nito sa kanya. Halos bumabaligtad na nga ang kanyang mga mata. Tumagal ng mahigit kalahating oras bago na ipako si Nuesco sa krus. Sunod namang isinalang sa parusa si Alvin. Tulad ni Nuesco ay humagulgol din ito ng iyak habang paulit-ulit na nagmamakaawa sa otoridad. Pagtangis na pakiusap ni Alvin sa mga ito. Nangako po ako <laughs> Hindi ko na ulitin yung ginawa ko basta patawahin niyo lang po ako. Sige na, nagmamakaawa po ako. Huwag niyo pong gagawin sa akin to. Ngunit pagpuputol sa kanya. Sabihin mo yan sa pamilya ng babaeng ginahasa at pinatay mo, Alvin. Bakit ba mga kriminal na katulad ninyo? Bigla kayong bumabait kapag bibitayin na. Pero nung malaya pa kayo gumagawa ng masama sa labas, hindi nyo iniisip yan. Para kayong Diyos kung ilagay ang batas sa mga kamay ninyo. Sa kanilang apat ay si Alvin ang pinakamahina. Napakahina ng puso nito. Nang maipako na nga ito sa krus ay agad itong binawian ng buhay. Sa sobrang takot at tindi ng mga emosyong naghahalo sa dibdib nito, marahil ay hindi kinaya ng lalaki kaya agad siyang nalagutan ng hininga pati si Navong at Donald ay napaiyak na lang nang makitang wala ng buhay si Alvin sa krus. Sunod namang kinuha ng mga pulis si Donald at dinala na ito sa kanyang pagpapakuan. Umiyak na lang nang umiyak ang lalaki habang nagmamakaawa din sa otoridad. Daig pa nga ni Donald ang maamong tupa habang nakikiusap sa mga pulis. Samantalang noong nagmamakaawa sa kanya ang dalawang batang pinatay niya ay hindi man lang niya ito pinakinggan. Ngayon ay naranasan din niya ang magmakaawa para sa buhay niya. Ang saklap pala talaga sa pakiramdam. Halos hindi rin masikmura ni Vong ang mga eksena kung paanong ipinako sa krus si Donald. Yumuko na lamang siya habang pinipigilan ang pagsuka. Nakita pa niya sa lupa ang tumutulong pulang likido na galing sa katawan ng mga ito nagulantang si Wong nang siya na ang hawakan ng mga pulis at dinala sa kanyang krus. Pinahubad na rin siya ng damit hanggang sa wala nang matirang saplot sa kanyang katawan. Bago pa siya pagtulungan ng mga pulis ay kusa na siyang humiga malapit sa kanyang krus. Hindi na nahirapan ng mga pulis sa kanya dahil hindi na rin siya nagwala o nagmakaawa pa. Nakita na niya kung paano magmakaawa ang tatlong kasama niya kanina pero wala namang nangyari. Heto silang lahat ngayon, nakapako sa kanya-kanyang krus. Napapikit na lang si Vong nang maramdaman ang malaki at makapal na pakong inilagay sa gitna ng kanyang palad. Nang simulan na ang pagpukpok ay hindi rin niya mapigilan ang matinding pagtangis. Akala niya ay matitiis niya ang sakit habang ipinapako ang kanyang katawan sa krus na kahoy. Ngayon lang niya nalaman na wala palang katumbas ang sakit na iyon. Halos tawagin na niya ang lahat ng pangalan ng mga bathala at hindi na rin niya napigilang magwala. Sa pagkakataong iyon ay parang nais pa niyang tumakas at tumakbo. Kahit alam niyang mababaril lang siya ay mas gugustuhin pa niya ngayon na biglaan ang magiging kamatayan kesa maramdaman ng ganoon katagal ang sakit habang unti-unting binabawian ng kanilang buhay. Halos tumirik ang mga mata ni Vong sa pagpako sa kanya sa krus at halos walang natirang boses sa kanya. Nanginginig pa ang buong katawan niya sa sakit habang itinatayo pa ng mga pulis ang kahoy na krus. Ibinao na rin ng mga ito sa lupa ang kanilang mga pinagpakuan. Ngayon ay apat na silang nakapako sa krus at ramdam na nila sa ere ang lakas ng hangin. Iyon nga lang, tatlo na lang silang buhay roon dahil si Alvin ay maagang binawian ng buhay. Dinig na dinig sa buong paligid ang pagtangis ng tatlo habang nakapako sa krus at nagdurugo ang mga kamay at paa. Sa mga oras na yun, may dumating na panibagong sasakyan. Iniluwa na nga noon ang kanilang mga mahal sa buhay at sabay-sabay na nagsipag-iyakan ang mga ito nang makita sila sa ganoong kalagayan. Nilapitan si Nuesco ng asawa at anak niya habang humahagulgol nga ito sa baba. Nilapitan naman si Donald ng sarili niyang anak na halos hindi siya magawang lapitan sa sobrang sakit na nararamdaman. Ang asawa naman ni Alvin ay napaluhod na lang sa malayo habang pinagmamasdan siyang wala ng buhay sa krus. Si Vong ang pinakamalungkot. Siya na lang kasi ang walang pamilya sa lugar nila sapagkat matagal nang namatay ang kanyang mga magulang. Malayo na rin siya sa mga kamag-anak. Sa loob ng ilang dekada ay mag-isa lang siyang namuhay at nakitira sa kanyang mga kaibigan. Ngayon ay wala man lang dumalaw sa kanya. Lahat din kasi ng kanyang mga naging kaibigan ay iniwasan na siya simula nang makagawa siya ng karumal dumal na krimen sa sariling asawa noong nakaraang buwan. Mag-isa na lang na umiiyak si Vong habang nakatanaw sa langit. Hindi na niya kaya ang sobrang sakit at hinihiling na niya sa pinakamataas na bathala na sana'y kunin na siya agad para hindi na rin niya maramdaman ang labis na sakit. Nagtagal ng kalahating oras ang pagdalaw ng kanilang mga pamilya at nang matapos ang oras ng mga iyon ay pinaalis na silang agad ng mga pulis at pinabalik sa loob ng sasakyan. Nilisa na rin ng mga otoridad ang gubat na iyon hanggang sa silang apat na lang ang natira. Lagpas alas 5 na ng hapon at eto na't paparating na ang mga awawak na kinatatakutan nila. Sa lugar ng ibagto ay matatagpuan ang mga itim na ibon na kung tawagin ay awawak. Sila ang kaisa-isang uri ng mga ibon na kumakain ng buhay na tao. Sa katunayan, taon-taon tuwing may ibinibitay roon ay sila ang kumakain ng mga ito at iyon ang pinakahuling bahagi ng kanilang parusa. Ang mga awawak na ito ang magbibigay sa kanila ng pinakamasakit na sandali ng kanilang sintensya. Maituturing ding cannibal birds ang mga awawak dahil ang kinakain lang nila ay mga tao at ibang nilalang na mas malalaki sa kanila. Dahil sa dami ng kanilang bilang ay hindi sila natatakot kumain ng nilalang na mas malaki sa kanila dahil may sapat silang puwersa para lumaban. Dumagundong ang dibdib ni Vong nang makita sa hindi kalayuan ang libo-libong grupo ng mga ibong awawak na papalapit na ngayon sa kanilang direksyon. Tuwing hapon ay doon umuuwi ang mga awawak dahil makakapal ang puno doon at ito ang nagsisilbi nilang tahanan. Halatang nagkakagulo sa tuwa ang mga ibon na ito dahil may pagkain na namang inialay sa kanila. Muling nagwala ang tatlo sa kanilang kinalalagyan habang papalapit ng papalapit ang malaking grupo ng mga maiitim na ibon na ito. Muli silang humagulgol ng iyak at nagmakaawa sa mataas na bathala nang makarating na ang mga awawak ay hindi na nila napigilan ang pag-atake ng mga ito sa kanilang katawan. Napakatalim nga ng mga tuka ng mga ito. Parang kutsilyo kung tumusok sa kanilang mga balat. Dahil doon ay napapadali ng mga awawak ang pagkain ng tao. Parang hayop na ginagahasa si Vong habang sumisigaw. Napaka-agresibo ng mga awawak na dumapo sa kanyang katawan at nag-aagawan pa ang mga ito sa iba't ibang bahagi ng kanyang balat. Tuluyang dinumog ng mga awawak ang tatlong lalaking nakapako sa krus at halos hindi na makita ang katawan nila sa dami ng mga ibong dumapo sa kanila. Sa nagdidilim na diwa ni Vong ay narinig pa niya ang nakaririnding boses ng mga awawak habang sabay-sabay siyang pinagtututukan ng mga ito at binubutas ang katawan. Kinabukasan, makikita ang apat na lalaki sa kanika nilang mga krus. Halos kalansay na lamang ang natira sa kanilang katawan habang inuubos naman ng mga langgam at uod ang natitira pa sa kanilang mga laman. Tapos na ang seremonyas na pagditay sa mahal na araw ng mga ibagtan. Sa susunod na pagsapit ng Semana Santa, ay panibagong grupo na naman ng mga preso ang dadalhin doon para isalang sa parusang crucifixion. Hilakbot Best of 2021 2021 2021